وشر الأمور محداثاتها وكل محداثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تميونا كتك الخطبة الماضية mgawanyo وعلامة قيامة ya kwamba zimegawika sehemu kuu mbili alama ndogo na alama kubwa na alama ndogo wamezigawa ahlul ilmi sehemu kuu tatu alama ambazo zimeshatokea na alama ambazo zimetokea mwanzo wake lakini bado hazijachachamaa na alama ambazo ni ndogo ila bado hazijatokea kisha alama kubwa ama zile ambazo zimeanza lakini bado hazijashamiri kwa kiasi kikubwa wanasema ahli ilmi tamanni almaut min shiddati albala ni mtu kutamani kufa kwa sababu ya mtihani mkubwa ambao umempata amefikwa na masaib makubwa kiasi kwamba hawezi kutahammal anatamani lau angelikuwa amekufa ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya hali yake ikawa ni mithili ya maneno haya laiti ningelikuwa nimekufa kabla ya kunifika haya na nikawa nimeshasahaulika anasema mtume sallallahu alayhi wasallam la taqumu saatu hatta yamurra ar-rajulu biqabri ar-rajuli fayaqula ya laitani makanahu hakitosimama kiyama mpaka pale atakapopita mtu kwenye kaburi la mtu mwingine akasimama kwenye kaburi lile akasema ya laitani makana natamani ningelikuwa kwenye nafasi yake hii min shiddati albala hii ni alama ya kiyama la taqumu saa hatta yamurra ar-rajulu biqabri ar-rajuli fayaqula ya laitani makanahu متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كذلك كالتعلامة ذا قيامة أمازو زيفو لكن هسيجة شميري ظهور الدجالين ومدع النبوة كذهيري وونغو وداي أتومن ونبي نسيما أتومن صلى الله عليه وسلم وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله حكيت سمام قيامة مباك وليتو دجالون وونغو كذابون وليوبوبيا كتوونغو قريبا من ثلاثين ونكربيا كفيك إدادي يوات thelathini kulluhum yaz'umu annahu rasulullah wote wanadai kwamba wao ni watume wa Allah muttafaqun alayh min hadithi abi huraira radiyallahu ta'ala anhu amesema al-hafidh ibn hajar al-asqalani rahimahullah anasema walaysa al-murad bil hadith man idda'a an-nubuwwata mutlaqan فإنهم لا يُعصَون كثرةً وإنما المراد من قامت له شوكة أو دانت له شبهة أو بدت له شبهة مراد وهي حديث سي مراد وهي حديث كما حكي اسمامي قيامة مبقى وليتوه ما نبي ووونغو الثلاثين kwamba muradi wa hii hadith ni kila anayedai utume na unabii hapana ukiwahesabu kwa kigezo hicho wamevuka idadi hiyo lakini muradi wa hii hadith ni wale manabii wa uongo ambao walipata wafuasi wakubwa wakawa na mithili ya daula wana wafuasi wana nufudh wana amri wanakataza wanaamrisha wana watu nyuma yao hawa ndio wale wakusudia mtume sallallahu alayhi wasallam kama vile Musailima alkadhab aliyedai utume wakati wa uhai wa Rasul alayhi salatu wassalam na alikuwa ana daula yake kule yamama kina tulaiha al-asadi kina al-aswad al-ansi na wengineo muradi si kila anayedai utume na unabii lau muradi ungalikuwa huo fa innahum la yusauna hawawezi wakadhibitiwa kathratan kwa wingi wao wa sadaqa amesema kweli al-Hafidh rahimahullah naam katika nchi yetu kuna mkoa unazalisha mitume na manabii kwa wingi Mbeya kuna mtume kadha kuna nabii kadha kuna mtume kadha bali kuna nabia wa Kizanzibari nabia bali kuna nabii wa Mkuranga bali kuna nabii wa mkoa wa Pwani Kibaha sio muradi kwamba kila anayedai unabii ukiwahesabu kwa kigezo hicho wanavuka 30 amesema al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi kadhalik miongoni mwa alama za kiyama dhayaul amana ni kupotea kwa amana uaminifu anasema mtume sallallahu alayhi wasallam idha idha dhiyat al-amanatu fantadhir as-sa'a قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة خرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنا سيما متومي صلى الله عليه وسلم itakapopotezwa amana سبريني قيامة فانتظر الساعة سبيري قيامة قيامة كمان يا قيامة الكبرى كلي أماته قليص وبرغم أو قيامة كمان يا ما أنغميف مهل فلاني نسكت فلاني كما لبسيمة العلامة العثيمين رحمه الله تعالى فانتظر الساعة أي ساعة يوم القيامة أو ساعة الهلاك saa ya siku ya kiyama au saa ya maangamivu kwa nini limeegemezwa jambo kwa asiyekuwa muhusika idha wussida al-amru pale ambapo litaegemezwa jambo ila ghairi ahlihi kwa asiye kuwa mwenyewe al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah anasema al-amru kwa maana ya al-umur إذا وسد الأمر هي أمر لكن جنس الأمور نجابه لكن هو قصدي ومامبو خوينجيا جامب الخلافة وخليفة والإمارة نو ميري التي تتعلق بالدين نمامب ينوفن كمانا نديني في القضاء kuwafanya akina fulani kwamba hawa ni alafu hawana weledi huo hawana maarifa hayo wal iftai na kuwafanya watu fulani kuwa ni mamufti hawajafikia huko hawana viwango hivyo wa ghairi dhalika na kuwa hayo haya maneno ya al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala ash-Shafi'i ayuha an-nas ibadallah ama alama ndogo za kiyama ambazo bado hazijatukia kathratu zalazil ni wingi wa matetemeko kathratu zalazil wingi wa matetemeko amesema mtume sallallahu alayhi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta takthura az-zalazil hakitosimama kiyama mpaka yakithiri matetemeko ya ardhi akasema al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala anasema alladhi yadhhar anna al-murad bi kafaratiha shumuluha wa dawamuha ambalo hudhihiri juu ya maana ya wingi wa matetemeko shumuluha wa dawamuha ni kule kuenea kwake kwenye kona zote za ardhi hii na kule kudumu kwake yanakuwa ni mambo endelevu. Hii ni alama ndogo ya kiyama ambayo bado haijatukia. Kadhalika, katika alama ndogo za kiyama, khurujul mahdi ni kutoka kwa al-mahdi, kutoka kwa al-mahdi. Anasema Rasul alayhi salatu wassalam لا لا تذهبوا أو لا تنقضي الدنيا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا شك ينبكيز وحديث حيث أنروك دنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا خرجه ابو داود من حديث عبد الله بن مسعود حيتوندوك دنيا دنيا حيتكوشا mpaka pale atakapokuja yule ambaye atawamiliki wa arabu wote huyo ni mtu katika watu wa nyumbani kwangu iwati usmuhu ismi jina lake linaafikiana jina lake linaafikiana na jina langu anaitwa Muhammad na kwenye riwaya wasmu abihi isma abi na linaafikiana jina la baba yake na jina la baba yangu anaitwa Muhammad bin Abdullah paka aje huyu wawe wote waarabu wako chini yake Muhammad bin Abdullah anasema fayamlau al-ardha qistan wa adla atakuja aijaze ardhi hii qistan wa adla uadilifu kama mulat dhulman wa jawra kama ambavyo ardhi hii imejaa dhulma kwenye riwaya nyingine zikibainisha sifa zake huyu ajla aljabha anqa alanf anapua imenyooka ndefu paji lake la uso ni refu na kwamba atakuja kugawa mali wa annahu yahsi almala hasya wala yaudduhu adda atakuja kugawa mali mithili ya mtu anashika mchanga anaumwaga kwa watu hatoi mali kwa kuhesabu anatoa anamwaga yahsil mala hadhia wala ya'udduhu adda yuslihuhu Allah fi layla Allah atamtengeneza usiku mmoja huyu ndio mahdi wa ahlus sunna aitwa Muhammad bin Abdullah na mpaka amezaliwa hajijui mpaka anakuwa hajijui kwa maana ana mema anayofanya kama mwanadamu mwingine na ana makosa anayoyafanya alafu Allah anambadilisha anamgeuza sio mahdi wa shia arrawafid ambaye wanasema ameingia kwenye mapango ya sirdab ameingia sirdab kwenye mapango yaliyopo baina ya samurra kule Iraq na kijiji cha Tikriti kijiji cha kina Abu Udai Saddam Abbas Hussein at-Tikriti baina ya at-Tikriti na Samura kuna mapango hapo ameingia hapo tangu miaka hiyo mpaka leo sio yule yule ni Muhammad ibn al-Hasan al-Askari jina lake ni Muhammad naam lakini baba yake ni al-Hasan na rasuli amesema alayhi salatu wasalam jina la mahdi la fanana na jina lake na jina la baba yake mahdi la fanana na jina la baba yake rasul alayhi salatu wasalam muhammad ibn alhasan siye ni muhammad ibn abdillah kadhalika katika alama za kiyama ndogo ambazo hazijatokea inhisarul furat عن جبل من ذهب فرات فرات نهر فرات انت وفرات اكو عراقي iraqi أنا سيما رسول عليه الصلاة والسلام يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا umekaribia mto wa Furat kukauka maji yake na kutoa jabali la dhahabu mto Furat kule Iraq yatakauka maji yake na utatoka mlima wa dhahabu faman hadharahu ambaye atahudhuria wakati huo mahala hapo akauona mlima huo wa dhahabu فلا يأخذ منه شيئا أسيشكوه چوچوت كتكم لمهو آية من سبب تومي عليه الصلاة والسلام وسبابه زلكانا جو يا جنبهيلو من الفتنة واقتتال الناس عليه كتتوكي فتنة وات وتوانا هكو وات وتوانا كوينجي إما كجا رواية كجا صحيح مسلم فيقتل عليه الناس فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون watu watauana hapo kwenye kila watu mia watauawa watu tisini na tisa haya ameyasema mtume Muhammad alayhi salatu wassalam walhamdulillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd wa kisha zimebaki alama kubwa za kiyama wamezitaja ahlul ilm miongoni mwazo ad-duhan moshi miongoni mwazo ad-dajjal masihu ad-dajjal miongoni mwazo nuzulu Isa kushuka kwa Isa miongoni mwazo khuruj ya ajuj wa maajuj kutoka kwa ya ajuj wa maajuj miongoni mwayo khasfun bil mashriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi bijazirati arab miongoni mwazo khuruju dabba miongoni mwazo tuluu shamsi min maghribiha miongoni mwazo khuruju nar tahshuru nnas hizi ni alama kubwa za kiyama addukhan moshi moshi mkubwa utatanda anasema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia rasuli alayhi salatu wassalam fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u biduhanin mubin yaghsha an-nas hadha 'adhabun alim ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون فارتقب كون الصبر محمد subiri Muhammadi juu ya madhila wanayokufanyia hawa makafiri wa Makka fartaqib yauma taati samaa itafika ile siku ambayo mbingu zitatoa moshi mkubwa yakhsha nnas moshi huo utawagubika watu wote hadha adhabun alim mpaka wanasema hii ni adhabu kali kabisa watakufa makafir na waislamu ule moshi utawatoa mafua كما زلفكوا عدلة كالتهيل يخشى الناس هذا عذاب عليم وتموم الله ربنا اكشف عنا العذاب إي الله تون شاهي عذاب إنا مؤمنون حقيقة سيسي تميامين دخان لكتك ألام زقيام كبوة كذلك الدجال أمتد حديث الإمام مسلم رحمه الله حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه أنا سمع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال حكونا حكونا تانغو ameumbwa وآدم بابا yetu عليه السلام mpaka kiyama kusimama hakuna balaa kubwa kama balaa la masihu dajjal haya ameyasema mtume Muhammad alayhi salatu wasallam masihu dajjal balaa kubwa tangu ameumbwa adam mpaka kiyama na ndio maana rasuli alayhi salatu wasallam alikuwa akisali akimuomba Allah amkinge na fitna ya masihu dajjal alikuwa akisema Allahumma inni a'udhu bika من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال إيه الله نجلين دقواكو كتوكمانا أذاب زكبوري أذاب زموت وجهنم فتنة زوا بلذوحاي أو فتنة زوحاي نكفو نفتنة زمسيح الدجال بل سيئة ألو لك أمّة akauambia kama ilivyokuja hadithi ya Abu Huraira idha faragha ahadukum min at-tashahhud al-akhir akimaliza mmoja wenu tahiyatu ya mwisho falyata'awadh billahi min arba'in amuombe Mola wake amkinge na mambo manne min fitnati al-qabri min fitnati jahannam wa min adhabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal bali amesema rasul alayhi salatu wasalam inni la undhirkumuh mimi nakutahadharisheni na masihu dajjal wama min nabiyin illa andharahu qaumahu na wala hakuna nabii yeyote ila aliuonya umma wake juu ya masihu dajjal andharahu nuhun qaumahu nuh ambaye ndiye mtume wa kwanza aliyetumwa na Allah kwa watu wa ardhi hii, na yeye kadhalik aliuonya umma wake juu ya masihu dajjal. Yohannas ibadallah, masihu dajjal rajulu min bani adama, ni mtu katika wanadamu, shabun ahmar qasir, ni kijana shab mwekundu mfupi, idha masha baada baina rijlai akitembea ni mithili ya mtu mwenye matege mamsuhu al-ayn al-yumna amefutwa jicho la kulia laisat bariza wala ghaira hilo jicho lake la kulia halidhihiri likaonekana wala si kwamba limeingia ndani likafichikana bali ni misili ya inaba wafia, zabibu iliyotoboka. Ameandikwa baina ya macho yake mawili kafir. Maandishi hayo anayasoma kila mu'min, katibin wa ghairi katib, ajuaye kuandika anasoma na asiyejua kuandika anasoma. Imeandikwa kafir huyu dajjal dajjal atakuja kutembea katika ardhi hii fala yatruku baladan illa dakhalahu haachi mji wowote illa atauingia illa makkata wal madina isipokuwa hatauingia mji wa makka na mji wa madina kuna malaika wamesimama kwenye vichochoro vya kuingia kwenye miji hiyo ataingia kila mji masihu dajjal atakwenda kuwazingira waislamu kwenye jabali sham jabali iliya liko sham liko jerusalem alquds atashuka Isa ibn Maryam atakuja kumuua Masihu Dajjal Yohanas ibadallah miongoni mwa alama za kiyama ni kushuka kwa Isa mwana wa Maryam albatul batul alayhi assalam anasema subhanahu wa ta'ala walamma duriba ibn maryama mathalan idha qaumuka minhu yasiddun qalu aalihatuna khairun am hu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun in huwa illa 'abdun an'amna 'alayhi وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم نزول عيسى ولما ضرب ابن مريم مثلا نبال عيسى من ومريم wa Maryam alipopigiwa نما كافر وككريش kumwambia mtume alayhi salatu wassalam juu ya yale ambayo rasul ameyasema juu ya Qur'ani inasema Qur'ani innakum wama taabuduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun nyinyi washirikina wa makka na vyote ambavyo mnaviabudia ni kuni katika moto wa jahannam mtauingia moto wa jahannam na masanamu yenu wakamtaja unasemaje Muhammad juu ya Isa sisi na wewe tunaafikiana juu ya uzuri wa Isa Isa anaabudiwa na manaswara wakafurahi walamma duriba ibn maryama mathalan idha qaumuka minhu yasuddun yasiddun kwa maana wanafurahi wanarukaruka kwa furaha kwamba unasemaje sasa juu ya Isa waqalu na wakasema aalihatuna khairun am huwa je waungu wetu ni bora au Isa ni bora nani ni bora Isa ni bora sasa kama Isa ambaye ni bora ataingia motoni vipi waungu wetu wa masanamu yetu haya ma darabuhu laka illa jadala, hawakupiga mfano huu kwako wewe Muhammad isipokuwa kuonesha ushindani. Bal hum qaumun khasimun, hawakuwa hawa ila ni watu wanaopenda uhasama na ugomvi kwenye batili. In huwa illa abdun, hakuwa Isa isipokuwa ni mja wa Allah, anamilikiwa na Allah, kiumbe cha Allah, an'amna alayhi sisi tumemneemesha kwa kumpa utume na unabii waja'alnahu na tukamjalia Isa mathalan li bani Israil huwa ni ajabu kwa wana wa Israil mathalan ay ajaban li bani Israil wastaajabu kupitia Isa juu ya uwezo wa Allah kwamba amemtoa mtoto kwa mama yake bila ya baba وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون تنجلتاك سيسي تنجعليا بدلا ينين واتو تنجوائك ملائكة وكوا بدليين كت أرضه إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون na huyo Isa wa innahu la ilmun lisaa Isa la ilmun lisaa ni alama ya kiyama huyo Isa kushuka kwake ni alama ya kiyama fala tamtarunna biha basi msiwe na mashaka na kiyama fattabi'uni na munifuate mimi hadha siratun mustaqim hii ndiyo njia iliyonyooka ايها الناس عباد الله kuna yaajuj wa maajuj kuna tetemeko la ardhi ambalo litatokea na litadidimiza watu ardhini khasfun bilmashriq litatokea mashariki ya warabu litatokea magharibi ya warabu litatokea kadhalika kwenye jazira ya waarabu wenyewe kama alivyosema mtume alayhi salatu wassalam kisha atatoka mnyama mnyama kwenye ardhi hii akhrajna lahum dabba min al-ardi tukallimuhum Allah atamtoa mnyama ardhini awazungumzishe watu anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun kadhalika katika alama za kiyama kubwa ni kuchomoza kwa jua maghrib kuelekea mashriq kadhalika katika alama kubwa za kiyama ni kutoka kwa moto moto utatokea Yaman utatokea katika mji wa Adan, unawashunga watu kuelekea kuwaelekeza kwenye viunga vya Kiyama, na hii ndiyo alama ya mwisho ya Kiyama, kutoka kwa moto ambao unawashunga shunga watu. Ayuhannasu ibadallah, miongoni mwa matunda ya imani yetu kuamini alama za Kiyama ni kwamba alama za Kiyama hizi zitushajiishe katika kumtii Allah na katika kujiepusha na makatazo yake. kadhalika kufanya maandalizi liyaumil hisab kwa ajili ya siku ya hisab walhamdulillahi rabbil alamin